musicado ne nepre plisagigas. La lernado cae exerzado de music instrumento ne nepre igas homon plisagia. Tio estas la resulto de studo cun partopreno de esploristoi el Innsbruck, Tirolo. Gis nun regis la generala supposo che musicado tiu rilate al portas avantaggioin. La studaggio quiu antau nelonge aperis en faca periodaggio montras che inter professiae musicistoi cae amatoroi prescaune estas differenzo rilate al iliai cognai capabloi. Dum la differenzo al ne musicantoi estas signifa nur en malmultai campoi. La cerbo shangigas, cae adaptigas, ciam oni intense trainas la ludadon de instrumento. Oni nomas tion la plastetson de la cerbo. Ofte estis supposite, che tiu plastetzo etendigas ancao al aliai pli generalai cognai capabloi. Pli fruae scienzae laboragioe pritiu temo, lautio estis liverintai resultoin, kiwi shainis pruvi tiun teson. Vide alla datumoi kiwi estis collectitai en la actuala studagio, Alia clarigo por la differenzo en cognai capabloi de musicistoi, cae ne musicantoi, estas pli proximai. Nome estas la mem selecto. Lautio personoi, cun iam existantai capabloi, cae personae traitoi, sin decidas tendenze pli forte farigi musicistoi tiun eblezzon. Aliai studagioi pri la temo ne esti suffice prilumigintai, diras psicologino, cae autorino de la Universitato de Innsbruck. Estas lausci tre probable che la lernado de music instrumento ja plibonigas cognan productivon, sed nur tiuin specifain capabloin ciui estas proximae alla ludado de music instrumentoi. Ien plua differenzo inter la gruppoi. La musicistoi ciui estis registritai en la datumaro, do professiuloi cae amatoroi, lautio generale havis pli favoran socie-economian statuson. Oni do ne forgesu vide alla resultoi, che musicistoi devenas el familioi, ciui capablas acceli studadon pri musico, ca ciui ancaudum frua infanaggio, havas la ebletson, crei medion, ciu accelas la cognan disvolvigion, clarigas la autorino. Por la publicaggio, la esploristoi usis iam existantan datumaron kies starigo estis cun ordigita de sciencistoi de la Universitato de Padovo en Italio. La datumaro estis elaborita cun labore cun pli ol tridec aliai universitatoi en dec quin landoi, cae gi en havas pli ol mil ducent personoin la sola campoi en qui la professiuloi montri signife pli bona in resultoin estas la musica malongtempa memoro cae la musica percepto do tiu i capabloi qui in la treinado povas recte pli bonigi